Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության տեղակայումը հենց սկզբից էլ հայաստանյան հասարակությունում իրարամերժ կարծիքներ է առաջացրել։ Դրա կողմնակիցները կարծում են, որ այն իրենից ներկայացնում է անվտանգային լրացուցիչ մեխանիզմ, ինչը նվազեցնելու է ադրբեջանական ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, իսկ հակառակորդները, որ այն որևէ էական ազդեցություն չի ունենալու ադրբեջանական ագրեսիան նվազեցնելու գործում։ Առաքելության մասին քննադատությունները գագաթնակետին հասան, երբ մի քանի օր առաջ հեղինակավոր Պոլիտիկո քաղաքական վերլուծական հանդեսում հրապարակվեց հոդված Եվրոպական միություն Ադրբեջան էներգետիկ գործարքի վերաբերյալ։ Հոդվածում Եվրամիության անանուն դիվանագետը հայտնել է, որ Ադրբեջանից իր ակնկալիքները բավարարելու նպատակով Եվրոպական միությունը փորձում է ըստ հնարավորին չգրգռել դրան եւ խնդիրներից խուսափելու համար Ադրբեջանի հետ կիսում է բարեկությունների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը կարծում է, որ Եվրամիության մոտեցումը շատ հասկանալի է միջազգային հարաբերություններում տնտեսական շահը չի ստորադասում հուզականությանը։ Նա կարծում է, որ պետք է ավելի գործնական լինել, այդ թվում դաշնակիցների ընտրության հարցում։ Ադրբեջանը բավականին լուրջ Եվրոպայի էներգետիկական անվտանգության երաշխավոր պետություն է, շատ կարևոր է Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանը շատ կարևոր է նաև այսօր նրանց էներգետիկ պլանների դիվերսիֆիկացիայի առումով, այնպես որ գազը մի շատ ավելի գերադասելի արևմտյան ստրատեգների համար եւ նրանց համար շատ ավելի էական է սպասվող տնտեսական օգուտները, քան ասենք հեռավոր տարածաշրջաններում մարդկային ճակատագրերը, կորուստները, զոհերը, դա է կյանքի օրենքը, դա է քաղաքականությունը։ Մենք պարզապես պետք է սիրողությունների նկատի ունենանք եւ մեզ չկերակրենք պատրանքներով, թե այստեղից, այնտեղից կքան եւ մեզ կփրկեն։ Պարզապես պետք է տեղում գտնել ռեալ դաշնակիցներ, իրատես լինել եւ հույսը չկապել արերևոտ դաշնակիցների հետ։ Վերջին ժամանակահատվածում Ռուսաստանը դիվանագիտական ամենա բարձր մակարդակով parberabar առաջ է մղում Հայաստանում ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայման հարցը։ Ռուսաստանագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, որ տեղ գյուղի մոտ տեղի ունեցած գործողությունները պետք է դիտարկել ոչ թե առանձին, այլ վերջին ժամանակներում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ընդհանուր ճնշումների համատեքստում սպասելի չէ որևէ հայանպաստ արձագանք Ռուսաստանի կամ ՀՊԿ-ի կողմից, առավել եւս որ գործընթացը տեղի է ունենում Հայաստանի նկատմամբ տոտալ ճշմարտ պայմաններում, հանրային հնչեղություն ձեռք բերեց Տեղգյուղում տեղի ունեցածը, բայց կա նաեւ այլ գործընթաց, Եվրասիական տնտեսական միության խողովակներով։ Այս շաբաթվանից սկսած բավական լուրջ ճնշում է գործադրվում Հայաստանի վրա, շատ մեծ անհարմարություններ են պատճառվում բիզնեսներին, մաքսային ընդհանրակարգերի հետ կապված հարցում, եւ սա իմ կարծիքով Ռուսաստանի ճնշման այդ հիբրիդային պատերազմի գործիքներից մի քանիսն է։ Նույնը նաեւ այն ինչ տեղնուցով տեղի ուղում, ինչը շատ հնարավոր է, որ ամեն պահի կարող է կրկնվել։ Մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանի ճնշումը եւ այդ գործողությունները ուղղակի կերպով փոխկապակցված։ Ռոբերտ Ռոբերտ Ղևոնդյանը նաև կարծում է, որ անհնար կլինի ՀԱՊԿ եւ ԵՄ դիտորդների համատեղ տեղակայումը, իսկ Ռուսաստանի կողմից իրական աջակցություն կլիներ իր դաշնակից Հայաստանին ռազմական օգնության առաջարկումը, ինչը սակայն դժվար թե լինի։ Նախ շատ բարդ կլինի երկու հակամարտող ուժային կենտրոնների ռակելությունները տեղակայել նույն հատվածում, առավել եւս խնդրահարույց կլինի ԵՄ դիտորդական առաքելությունը ընդունելուց հետո ընդունել նաեւ ՀԱՊԿ առաքելություն, առավել եւս, որ Հայաստանը նման օգնություն չի խնդրում փոխընտրել ՀԱՊԿ-ից եւ ՀԱՊ կողմից դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանի շահերից ընդհանրապես բխում։ Այլ հարցը, եթե օրինակ լիներ ռազմական կոնտինգենտի տեղակայման եւ նրանց միջոցով Հայաստանի շահերի վերականգնման կամ այդ հարցը ինչ որ օժանդակության հետ կապված առաջարկ։ Բայց նման առաջարկ չկա եւ չի լինելու, իսկ դիտորդական արագության տեղակայումը ընդհանրապես Ռուսաստանի աշխարհակաղակական հավակնություններին турք տալու առաջարկ է, ինչին հուսանք Հայաստանը տեղի չի տա։ Կարելի է սպասել, որ Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններում ելևէժներն ազդել են ոչ միայն դրանց եւ Հայաստանի, այլ նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա եւ պետք է ըստ հնարավորին դիմակայել դրանցից բխող վտանգներին եւ օգտագործել այդ փոփոխությունների ինձառած հնարավորությունները։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։